praeitą, na, praeitą kartą skaičiau apie, apie neapykantą žmogui. Neapykantą žemį, komu, e, ką sako, apie komunizmą skaitėm. O tai šiandien ateizmas ir komunizmas. Vienas e, to, e, skyrius, ten keturi po poskiriai. Maždaug bus apie 20 puslapį. Tai- Gerai, mm. kad išsigandai. Nu, nu valandą nu, laiko. Skaitai. Ateizmas kaip pasaulį bei žmogų peržengiančios tikrovės neigimas nėra būdingas vienam tik komunizmui. Daugelis pastarojo metų sąjūdžių bei pasaulyje žiūrių buvo ir tebėra ateistiniai. Dar daugiau, šiandien net galima kalbėti apskritai apie ateistinį amžių arba apie istorijos ateizmą, kaip tai teigia ispanų filosofas Zubiri. Šiandien mes, kurie nesame teistai, sako Zubiri, tikime nepaisydami mūsų laiko dvasios, kaip kad ankstesniųjų tarpsnių ateistai netikėjo, taip pat nepaisydami savo laiko dvasios. Kitaip tariant, tikėjimas į Dievą šiandien taip lygiai priešinasi dienos nuotaikai, kaip seniau netikėjimas. Šiuo atžvilgiu komunistinis ateizmas yra giliai įsišaknėjęs mūsų istorijoje. Tai tik viena dabartinio netikėjimo praiška. Ir vis dėlto šia praiška yra labai savotiška. Visi, kurie ją daugiau domisi ir giliau ją pažįsta, to jau pastebi, kad bendrame mūsų amžiaus ateizme ji užima ypatingą vietą ir vaidina ypatingą vaidmenį. Liepas pats buvęs komunistas ir kurį laiką net dėstis dialektinį materializmą Bilisio universitete, paskui atsivertęs, grįžęs atgal į Prancūziją ir tapęs katalikų kunigų, pastebi, kad marksizmas nuo pat pradžios griežtai užginčia esas tik vienas, viena ateizmo lytis šalia kitų. Jis reikalauja būti pripažintas kaip visą apimantį revoliucinę kritiką glūdinti žmogaus pastangose sutraukyti visus ryšius, tramdančius jo laisvę bei kilnybę. Todėl ir pats Marksas vedė lygiai gretę tarp ateizmo ir komunizmo, vadindamas juodų tuo pačiu vardu. Tikrasis žmogaus tapsmas ateizme žmogus tampas tikrų žmogumi teoriškai, komunizme praktiškai. Tai reiškia, kad komunistinis ateizmas esmėje yra ne tiek dievo neigimas, kiek žmogaus teigimas. Tuo jis ir skiriasi nuo apšvietos ir nuo vadinamojo mechaninio materializmo, kurie telkėsi apie dievo neigimą, nepaisydami išvadų, plaukiančių iš jo neigimo ir atsišaukiančių visoje žmogaus būtėje. Jei dievo nėra, tai aš esu dievas. Šių Dostojevskio žodžių pasakytų velniuose inžinieriaus Kirilovo lūpomis, senasės ateizmas nesuprato, kaip jų nesuprato ne Kirilovo pokalbininkas Petras Verhovenskis. Tačiau, jo labia, jo labai, tačiau jos labai gerai suprato komunizmas. Dievui nesant, žmogus savaime virsta aukščiausia būtybė, vieninteliu visatos šeimininku – ir jaučiasi pasaulyje tarsi savose namuose. Tai esmingai kitoks tiek savęs paties, tiek pasaulio išgyvenimas, negu tada, kai žmogus žvelgia į Dievą kaip savo kurėją. Į save kaip jo kūrinį ir į pasaulį kaip viešpatės veikalą. Tiesa, paklota ties jo kojomis, tačiau ne kaip nusavybė, o tik kaip patikėti patikėtymėm. Aplinkui tad šianauja žmogaus savimonė bei savijauta kaip tik ir telkėsi komunistinis ateizmas. Šią prasme teisus yra e, Lakru, Lakrua teikdamas, esą komunistinis ateizmas yra ne, ne baigmė, o pradinis taškas nes pašalinus Dievą pasilieka žmogus, kuriam pačiam vienam reikia susidoroti su visokiamis padėtimis, jo laukiančiomis pasaulyje. Nusekliai tad ir sovietiniai ateizmų tyrinėtojai bei aiškintojai pabrėžia tiek komunistinio ateizmo ryšį su praeities ateizmu, tiek kartu ir jo skirtingumą, glūdinti ateistinės istorijos atbaigime. Jie sutinka, kad bet koks materializmas yra religijai priešiškas. Tačiau prieš marksistinėme materializme šis priešiškumas likęs neišvystytas. Mat, prieš marksistiniai ateistai nesugebėja atskleisti socialinių religijos šaknų ir nurodyti tinkamų priemonių religiniai apgauliai nugalėti. Tai padarys dialektinis materializmas, sukurdamas nuseklų ateizmą. Kaip a, aukščiausia ateizmo lyti. Netgi kaip aukščiausia mokslinio ateizmo lyti. Šitokį komunistinio ateizmo sampratą pateikta pačių sovietų. Aiškiai rodo įvidinės jos sąsajas su bendru ateistiniu vakarų sąjūdžiu, prasidėjusiu graiko sofistika ir trunkančių lygi pat mūsų dienų. Iš kitos pusės šį sampratą laiko komunistinį ateizmą viso ateistinio sąjūdžio apvainikavimu. Tai, kas bendrame ateistinėme sąjūdėje buvo tik užuomasgos, komunistinėme ateizme pasiekė pilnatvės ir įgyjo atbaigtą pavydalą. Mūsų tad uždavinys dabar ir yra visų pirma apibūdinti ateistinį vakarų sąjūdį išvelgiant jo esmę, o paskui pasvarstyti, kokiu būdu ši esmė komunistinėme ateizme pasiekė aukščiausių savos apraiškos laipsnių. Ir tuo būdu užbaigė tai, ką vakarai buvo pradėję maždaug prieš pustrečio tūkstančio, e, tūkstančio metų. Ateizmas kaip dabarties būsena. Plačiai pagarsėjusiajame savo veikale. Taip kalbėjo Zaratustra, Nyčia vaizduoja savo didvyrio grįžimą į žmonės arba, kaip šis pats sako, jo nusileidimą. Mat dešimtį metų Zaratustra gyveno kalnų vienumoje. Jo draugai buvo tik erelis ir žaltis. Jis gardžiavosi šią vienumą ir ji nebuvo jam grasi. Tačiau vieną rytą pakilęs su aušra, Zaratustra pasijuto esas persisotinis savo išmintimį tarsi bytė, prisirinkusi per daug medaus. Jis pajuto troškulį dalintis e, ją su kitais, panoro rankų, kurios tiestusi ir imtų jo dovanas. Todėl ryžosi palikti kalnus ir leistis į gelmę, kaip kad e, saulė vakarais leidžiasi už omarių, neždama šviesą požemių pasauliui. Žengdamas nuokalnę jis nieko nesutiko. Pasiekęs betgi mišką, staiga išvydo senelį, išėjusi iš savo šventos trubelės, mm, pasirinktų gyriui šak... pasirinktų gyriui šaknelių. Senelis atpažino Zaratustrą atsiminęs, kad šis pro čia praėjo prieš keletą metų į kalnus. Ir todėl paklausė jį, kodėl dabar grįžtas atgal į žmonės. Aš nesu jiems, aš nešu jiems dovanų, atsakė Zaratustra ir savo ruoštų pasiteiravo senelį, kągi šis miške veikęs. Aš kuriu giesmes ir gėdu, gėdodamas juokiuos, verkiu, murmų ir taip garbinu Dievą. Gėdodamas ir verkdamas, jogdamasis ir murmėdamas, garbinu Dievą, kuris yra mano Dievas. O kokia, o kokią dovaną tu mums neši? Tačiau užuot atsakęs Zaratustra, leidosi paskubomis tolin, kad, kaip jis sako, seneliui nieko neatimtų. Paėjėjęs ir pasijutęs esas vienas, Zaratustra tarė savo širdyje. Argi tai galimas daiktas? Šis senas šventasis savame miške dar nėra girdėjęs, kad Dievas myrė. Tai reiškia naujieną, kad Dievas myrė, kaip tik, iš, kaip tik ir buvo tai, ką Zaratustra patyrė kalnų vienatvėje ir ką jis, jis dabar kaip dovana nešia žmonijai. Pasiekęs artimiausią miestą, Zaratustra rado rinkoje daugybę žmonių ir to jau pradėjo jiems kalbėti apie antžmogį. Žmogus yra kažkas, kas turi būti pergalėta, skelbė jis miniai. Jis esas tik virvė ištempta tarp gyvulio ir antžmogio. Tik tiltas, o ne tikslas. Tik perėjimas ir žūktis. Ne žmogus esas žemės prasmė, o antžmogis žmogaus pastangos turinčios padaryti, kad antžmogis tikrai taptų žemės prasme. Palygintas su antžmogiu, žmogus juk atrodo tarsi patyčia ir skausminga gėda. Visos būtybės savo išsivystimo eigoje sukūrusios tai, kas jas pralinkė, kas esą daugiau negu jos pačios nusekliai tad ir žmogus negalis atsilikti. Jis negalis būti šio didžio potvinio atoslūgis. Jis taip pat turi, turi save peržengti ir pagaminti tai, kas būtų aukštesnis negu jis pats. Aš seigdinu jūs, mano broliai, šaukė Zaratustra rinkoje, būkite žemė ištikimi nes žemė kildina vis tobulesnių padarų. Jei ištikimybė kaip tik ir yra troškimas, kad ir žmogus virsto aukštesnių padarų. Šis troškimas turės pasidaryti toks galingas, kad jis tarsi žaibas pervertų visą žmogaus būtybę. Aš esu šio žaibo šauklys, kalbėjo Zaratustra, ir žaibas vadinasi antžmogis. Šios ničios mintis mums yra daugiau ar mažiau žinomos. Apie jas daug prikalbėta bei prirašyta. Gal tik vienas dalykas yra kiek išsprūdęs nepastebėtas. Būtent žmogaus vertimą ant žmogių Nyčia skelbia kaip Dievo mirties pasieka. Kol Dievas buvo gyvas, jis buvo žemės prasmė. Todėl buvo galima pasitraukti į mišką ten gėdoti giesmes, joktis, verkti, murmėti ir tuo būdu susitelkus aplink jį vieną, jį garbinti, nevirstant pusgalių bei pusgyvių. Bet dabar Dievui mirus, mūsų būtis kinta iš pagrindų. Dabar žemė virsta vienintelė atrama. Būti jai neištikimam dabar yra didžiausias nusikaltimas. Kaip kad seniau toks didžiausias nusikaltimas buvo neištikimybė Dievui. Tačiau Dievas mirė numarindamas ir šį nusikaltimą. Baisiausia dabar yra nusisukti nuo žemės. Todėl Nyčia nuodintojais vadina visus tuos, kurie ir po Dievo mirties tebe kalba apie antžemiškas viltis nes jie vis dar nesupranta, kad Dievui mirus prasideda nauja istorija, aukštesnė istorija, negu bet kuri likščiolinė istorija. Kaip tai Nyčia skelbia kitame savo veikele, pavadintame Džiugus mokslas. Dievo mirtis esanti toks milžiniškas įvykis, kad jo reikšmę mes vargu ar iš visų suvokiame. Šio įvykio didybė yra mums net per didelė. Jo prasmė tebėra dar tik pakeliui. Ji dar nėra atėjusi lygi žmonių ausų. Nes viskas reikalauja laiko. Žaibas bei graustinis reikalauja laiko. Žvaigždžių šviesa reikalauja laiko. Žygiai reikalauja laiko, net ir tada, kai jau atlikti. Reikalauja laiko, kad būtų išvysti kad būtų išveisti ir išgirsti. Nyčės metu Dievo mirtis tiesa jau buvo įvykusi, bet šio įvykio prasme e, liko anu metu žmogui, netolimesnė negu tolimiausios žvaigždės. Štai kodėl Nyčės pamišėlis, ieškojęs Dievo sužibintų rankoje, taip te tieškia šį žemę, kad jis sudužo įskeveldras ir užgeso. Dievo mirties šauklys kalbėjęs rinkos miniai ir pastebėjęs, kad ši tik šypsosi jo klausydama. Staiga suprato, kad prabylės dar nelaiku. Aiškindamas Zaratustros atneštą Dievo mirties žinę, vokiečių filosofas Heideggeris įspėja mus nebūti per skubiems Ir Nyčia šūkė Dievas mirė nelaikyti tik asmeninių jo nusiteikimų. Todėl vienašališkų ir lengvai atrimamų, nurodant, kad ir šiandien daugelis žmonių e, tebelanko bažnyčias ir pakelia gyvenimo smūgius, vedami krikščioniškojo pasitikėjimu Dievu. Nyčias paskelbta Dievo mirtį Heideggeris laiko išraiška to, kas vyko visą vakarų istorijos metą, kas tačiau niekad nebuvo garsiai ištarta. Nyčia pirmasis turėjo drąsos paskelbti tai viešai. Rinkos aikštė kaip tik ir yra šios viešumos prasmo. Nyčia žodis, sako Heideggeris, ištarė 2000 metų vakarų istorijos likimą. Šiuo žodžiu Nyčia anaip tol nenorėjęs išsakyti tik savo vidaus istorijos. Jis nenorėjęs paskelbti, kad tik jo sieloje Dievas myrės. Šūkės Dievas myrė yra pasak Heideggerio istorinės slinkties pavadinimas. Slinkties apsprendusios tiek praėjusios, praėjusius šimtmečius, tiek dabartinį amžių. Tai slinktis nihilizmo linkui pasiekusi savo gelmes, kaip tik šiuo galutiniu žmogaus nusigrįžimu nuo anapusinės tikrovės. Žodis Dievas mirė reiškia, sako Heideggeris, kad ant jūslinis pasaulis nebeteko <clears throat> įtakingos jėgos, kad jis nebe, nebeteikia gyvybės tai kaip tik ir esanti pagrindinė vakarų istorijos linktis. Laikui bėgant šis linktis vis stiprėjusi, apėmusi vis daugiau tautų, plėtusi savo įtaką į vis daugiau sričių, kol galop Dievo vietą užėmęs žmogus. Rūpestis religinių kultų buvo pakistas kultūros kūrimu bei civilizacijos plėtimu. Kūrybiškumas, seniau buvęs biblinio Dievo savybė, dabar virto žmogiškojo veikimo pažyba. Nuosekliai tad ir ateizmas nėra nei vieno kurio laikotarpio, nei vienos kurios tautos padarinys. Ateizmas yra istorinė dabartinio žmogaus būsena. Jis nėra esmėje subjektyvi nuotaika ar įsitikinimas, bet objektyvus gyvenimo būdas – apimas net ir tuos, kuriems Dievas tebėra gyvas. Net ir tikintieji šiandien gyvena beveik kitaip, tarsi Dievas iš, tik, iš tikro būtų myręs ir tarsi anapusinė tikrovė ir jiems nebeteiktų gyvybės. Mes visi šiandien esame prieėję ateistinį amžių ir gyvename istorijos ateizmą. Vienas vienintelis pavyzdys – trupumo dėliai gali gražiai pavaizduoti šią mūsų visus ištikusią nelemtą būseną. Daugiau nei prieš 60 metų dvi savaitinis prancūzų laikraštis Mercure de France 1907 metų paskelbė apklausą iš vieno vienintelio klausimo – kaip atrodo religinė idėja bei religinis jausmas nyksta ir auga. Tų pačių metų balandžio numeryje buvo įdėti 33 įvairių tautybių mokslininkų bei rašytojų atsakymai, tarp kurių buvo nuomonės ir dviejų rusų marksistų, būtent rašytojo Gorkio ir filosofo bei sociologo Plechanovo. Gorkio atsakymą praleisime, nes Gorkis priklausė vadinamųjų dieva, dievadirbių, bogostroitelį sąjūdžiui, bandžiusiam paversti marksizmą penktąją pasaulinę religiją. Šioje vietoje mums yra būdingas tik Plechanovo atsakymas. Žmonijos pažanga marina tiek religinę idėją, tiek religinį jausmą. Žodžiai žmonijos pažanga, žodžiai žmonijos pažanga yra esminiai, nes jie pagrindžia Plechanovo mintį. Pažanga Plechanovui reiškia tai, ką šiandien vadiname sekularizacija. Tai pasaulio išvilkimas iš viso, kas antgamtiška bei dvasiška. Mokslinis reiškinių aiškinimas, teigia Plechanovas, gali būti tik materialistinis. Dvasinių būtybių įsikišimas laukiniam žmogui išaiškinas kiekvieną reiškinį. Nieko nebeišaiškina ber teolot. Prancūzų chemikas ir mokslo akademijos narys. Čia yra Plechanovo minimas kaip kultūringo žmogaus prasmo. Šitoko, šitokio išaiškinimo reikšmė kultūringam žmogui – darosi jo menkesnė, jo labiau jis pasisavina mokslo laimėjimus. Tai reiškia, kultūros kilimas smūgdo religiją, nes vis labiau stumia Dievą iš pažinimo srities kaip jos pagrindą. Pasaulio pažinimas darosi vis labiau nuo Dievo nepriklausomas. Jis vyksta pagal savo paties dėsnius, neturinčius su religija nieko bendra. Tai pastebima, pasak Plechanovo, ne tik moksle, bet ir dorovėje. Ši galinti taip pat egzistuoti nepriklausomai nuo Dievo ir nuo žmogaus santykių su Jo arba religijos. Jo labiau esančios nepriklausomos kitos žmogaus gyvenimo sritis, kaip ekonomika, technika, socialiniai santykiai, menas ir taip toliau. Todėl Plechanovas mano galės spėti, jog ateis laikas, kai išnyks be, bet kokie ant gamtinių pažiūrų pėtsakai ir religija nustos buvusi. Kaip toli šis Plekhanovo spėjimas yra pažengęs, rodo mums vėlesnis apklausas paskelbtas praėjus maždaug 50 metų kito prancūzų laikraščio uh, H. Noveo. 1955 metų. E, tuo pačiu klausimu, būtent ar Dievo idėja turi reikšmės dabarties žmogui. Šalia įvairių atsakymų paskelbtų šio laikraščio e, sausio numeryje įdomus mūsų atžvilgių yra atsakymas e, Maurys e, Nado kovoti su Dievo idėja. Kodėl? Man atrodo, kad ji tirpsta savaime. Man atrodo, kad juk visiškai nesvarbu, jei darbininkas ir jo darbdavys, būdami abu krikščionis, susitinka toje pačioje bažnyčioje. Nes ne čia vyksta jų gyvenimo tikrovė, o fabrikė. Fabrikasgi yra e, tokia vieta, kurioje vyrauja ne religiniai, bet ekonominiai bei socialiniai dėsniai. Todėl nors darbininkas ir fabrikos savininkas ir yra krikščionis, nors juodu ir susitinka e, bet tiesi petį prie Dievo stalo. Abu priimdami tą patį viešpatį į savo širdį, šis religinis veiksmas neturi jokios reikšmės jų santykiui fabrike, kuri valdo ne, nebe tikėjimas į Dievą, o ekonominė tikrovė ir net klasių kova vienos už didesnį pelną, kitos už geresnį atlygį. Ir tik šis pelno atlygio santykis apsprendžia dar darbdavio darbininko santykį. Dievas kaip socialinių santykių tvarkytojas čia yra myrės. Kas galėtų neikti, kad šiandien taip iš tikro ir yra. Marksizmo pasisekimas juk ir glūdi išvalgoje – jog socialia, socialioekonominis gyvenimas turi savo dėsningumą ir todėl savo problematiką, kuri gali būti išprista nešaukiantis geros valdančiųjų valios, užadinant valdomuosiuose jų padėties sąmonę. Kad darbininkai vargsta ir skursta, tai žinojo krikščionis ir prieš Marksą tačiau jie tikėjusi jų padėtį pagerinsi turtingųjų išmaldą. Todėl nuolatos šios skatino būti gailestingus. Tai buvo pastanga socialinį klausimą spręsti religiniu būdu. Marksas pirmasis nureligin, nureligino šio klausimo sprendimą, patikėdamas jį proletariato sąmoniai ir kviesdamas darbininkus į kovą. Tuo būdu religinė idėja bei religinis jausmas šioje srityje iš tikro myrė, kaip kad Plechanovas ir buvo numatęs. Tai tik vienas pavyzdys, tačiau ir kitų kultūrinių gyvenimų sričių – filosofijos, mokslo, meno, politikos – sklaida parodytų mums tą patį. Niekur nerastume Dievo kaip šių sričių tvarkdario. Jų tvarkdarys jau yra pats žmogus. Vadodamasis nebe religijos nurodymais, o vadinamaisiais objektyvi, objektyviniais pačių šių sričių dėsniais bei veiksmais, veiksniais. Jeigu kai kurie šių sričių kuriejai į Dievą dar ir tiki, tai jų tikėjimas pasilieka tik subjektyvi jų pačių nuotaika, nevirstanti objektyvę pasaulinio jų gyvenimo lytimi. Jiems Dievas tebe gyvena jų sąmonėje, bet jau yra myręs jų būties sąrangoje. Tai ir yra ana Haidegerio minima vakarų istorijos linktis. Šiandien virtusi tiek tikinčiųjų, tiek netikinčiųjų būsena ją priimame kaip savaime suprantama, nes tai mūsų padėtis, į kurią esame taip jaugę, kaip į tautybę, į gimtąją kalbą arba į elgimosi būdus bei papročius. Ja kaip savaime suprantama priima net katalikų teologai. Seniau nuolatos pabrėžia kiekvieno žmogaus veiksmo ryšį su Dievu bei kvietė šį ryšį pareikšti ir iš viršaus malda, palaiminimu, pašventinimu ar bent atolusiu. Šiandien jie jau teigia, kad susivoktų pasaulyje žmogus Dievo nėra reikalingas. Šioje srityje dabarties žmonija gali be Dievo visiškai išsiversti. Dar daugiau, Dievo nereikalingumas yra laikomas aiškių dabartinio žmogaus subrendimo ženklų. Dabar tie žmogus esas paėgus imti žemės tvarkymą į savo paties rankas. Dievas pasaulinėje plotmėje yra nereikalinga prielaida. Kadangi tačiau <clears throat> žmogaus subrendimas pasaulio atžvilgių vyksta kultūroje ir per, ir per kultūrą, todėl visa tai kaip tik ir patvirtina minėtą Plechanovo spėjimą kad kultūros pažanga marina religinę idėją bei religinį jausmą ir kad šiandien šiuo atžvilgiu esame jau taip toli pažengę, jog drąsiai galime kalbėti apie šios idėjos mirtį. Nors Dievo mirtis ir yra virtusi istorinė mūsų būsena, vis dėlto reikia pabrėžti, kad jį tebe Tai gali liesti tik žmogaus nusistatymą Dievo atžvilgiu, o ne paties Dievo buvimą savyje. Jeigu Dievas yra, jis negali mirti jokių atvejų ir jokių atžvilgių. Jeigu jo nėra, tai tuo labiau negalima kalbėti apie jo mirtį. Kiekvienu atveju Dievo mirtis jo paties būtyje yra nesąmonė. Net ir e, Altizerio dievo mirties kaip kenozės samprata neišlaiko kritikos. Plačiau apie kenozę kaip dievo laisvą apsisprendimą Maceina rašo Dievo avinėlį, e, knygoje Dievo avinėlis. Kinozis idėja iš tikrųjų gali būti labai vaisinga tiek teologijai, tiek religijos filosofijai. Tačiau ji neturi nieko bendra su moderninė Dievo mirtimi, nes kenozija yra paties Dievo veiksmas, o Dievo mirtis tai gali būti žmogaus veiksmas. Nei, net e, neišlaiko kritikos, nes kenozija nėra Dievo mirtis, o tik jo visagalybės laisvas apsirežimas žmogaus meilės bei laisvės dėliai. Apie Dievo mirtį galima prasmingai kalbėti tik kaip apie žmogaus sąmonės pasikeitimą Dievo atžvilgiu. Dievas gali būti miręs tik žmoguje. Tai pabrėžė ir pats pirmasis Dievo mirties šauklys, būtent Nyčia. Jis griežtai neigia mirtį, esą Dievas pakeitęs savo santykį su pasauliu bei žmogumi. Minėtame savo veikale atžygus mokslas Nyšė sako, kad Dievas nei nepaklydo kaip vaikas, nei sėdęs į laivą, nei iškeliavęs svetur. Kur tad dingo Dievas, klausė Nyšės pamišėlis, skelbęs rinkos miniai Dievo mirtį. Aš pasakysiu jums, kur jis. Mes jį nužudėme, jau, jūs ir aš. Mes esame jo žudikai. Švenčiausiasis ir galingiausiasis, kokį tik pasaulis likščiau yra turėjęs, nukraujavo po mūsų peiliais. Kitaip tariant, žmogus įveikdė kažką, kas jame pačiame Dievą numarino. Jis atliko kažkokį ypatingą veiksmą, kuris Taip pakeitė žmogaus santyki su Dievu, kad jis tiek sieloje, tiek gyvenimo sąrangoje tapo nebegyvas ir liks nebegyvas. Iš Dievo pusės nepasikeitė niekas. Amžinojo žodžio įsikūnymas žmogaus prigimtyje Dievo ne, ne tik nenumarino, bet jį apreiškė kaip gyvenantį tarp mūsų ir pasiliekantis su mumis iki pasaulio pabaigos. Įsikūnijimas yra aukščiausia Dievo kaip gyvybės apraiška. Juk šiuo veiksmu Dievas atėjo į mūsų gyvenimą, kad jame pasiliktų amžiams, kad prisimtam mūsų prigimti išvaduotų iš mirties ir neatskiriamai sujungtų ją su dievybė, kaip visokios gyvybės šaltiniu. Tad ir šiuo atžvilgiu Altizerio mintys, esą Dievas myrės Jėzui ant kryžiaus, yra tik didžiulis nesusipratimas, užtat kažkas pasikeitė iš žmogaus pusės. Žmogus ėmė taip santykiauti su Dievu, kad šis santykis sunaikino jame Dievo esmę, padarydamas jį nebe Dievu, ir tuo būdu jį vaizdingai kalbant nužudydamas. Vakarų istorijos linktis kaip tik ir ėjo šitokio santykio linkui. XIX šimtmetyje jį pasiekė savo pilnatvės, nors ir nesamoningai, nes kaip liūdė Nyčia, anuo metu žmonės net nesuprato šio naujo santykio su Dievu reikšmės. Jie net nesuvokia, kad šiuo santykiu jie Dievą nužudo, jie, jie Dievą žudo. Ir vis dėlto jie tai padarė, tvirtina Nyčia. Mums tad dabar ir reikia pasiaiškinti, kas buvo tasai veiksmas iš žmogaus pusės, kuris jį pavertė, tegu ir nenoromis dievažučių, paversdamas ir ateizmą istorinę mūsų būseną. Dievas kaip vertybė vakarų mąstymė. Kas iškėlė ateizmą ir pavertė jį mūsų istorinę būseną? Atsakymų šį klausimą gali būti ir yra gana įvairių. Filosofijos nusisukimas nuo būties į sąmonę, atskiros asmenybės pabrėžimas, techninis pasaulio apvaldymas ir su juo einas pasitikėjimas žmogaus gale, dorinis žmonijos nuosmukis, pastaraisiais amžiais bažnyčios nesėkmė savo mokslą paversti tikrovę. Visi šie priekaištai bei kaltinimai mums yra žinomi ir visi jie daugiau ar mažiau pagristi. Tačiau visi jie yra per bendri ir per nuolatiniai, kad pajėgtų iš pagrindų pakeisti žmogaus santyki su Dievu. Žinome, žinoma, jie turi šiam santykiui, jo būdui ir įtampai įtakos, įgilindami ar lėkštindami, įplėsdami ar siaurindami. Vis dėlto vargu, ar būtų galima įrodyti, kad ta ar kita čia minėta pakaita iš tikro būtų Dievo mirties kaltininkė. Juk kas rado Dievo būtyje, gali rasti jį ir sąmonėje. Tai žinojo jau šventas Augustinas, pabrėždamas, kad manęs iš viso nebūtų, jei tavęs nebūtų manyje. Ir todėl tikėdamasis iš savęs pažinimo prieiti prie Dievo pažinimo, novai rimti. Žmogaus klaida gali Dievą atidengti net įtikinamiau negu pasaulio klaida. Tai bendras šiandieninės religijos filosofijos poslinkis. Atskiro asmens pabrėžimas taip ryškus nuo Renesanso laikų irgi vargu ar įtakoja žmogaus santyki su Dievu neįgimo prasme. Tai irgi patvirtina šventas Augustinas vieną iš savo maldų sutraukdamas į, pra, į prašymą. Pažinti Dievą ir sielą, nieko daugiau, ničnieko. Gilus pasinirimas bendruomenėje gali būti net kliūtis santykiui su Dievu. Šį pasinirimą komunistai ir nori panaudoti kaip priemonę kad žmogus visiškai pamirštų Dievą, net ir sunkiomis savo gyvenimo valandomis, nes vienatvėje kesdamas jis randa Dievą žymiai greičiau negu minioje. Techninis pasaulio apvaldymas šiandien tiesa yra dažnai kaltinamas. Tačiau argi ne pats Dievas pavedė žemę žmogui, liepdamas ją pasive pasiverkti ir būti jos valdovu. O kaip kitaip galėtų jis plėsti viešpatavimo pasaulyje, jeigu ne technika? Tinkamai suprasta bei vykdoma technika gali būti net išaiška žmogaus kaip viešpatis paveikslo, kuriame kūrybiškumas užima pačią pirmąją vietą. Dorinis žmonijos nuosmukis šiandien be abejo yra gana ryškus bet kadangi žmonija yra buvusi šventolė. Ar šiandien jį plačių mastų žiūrint yra pasidariusi blogesnė negu seniau? Ar svajonė apie viduramžius, kaip ryškiausia Dievo karalystės įkūnyjimą? Žemėje nėra naivus aukso amžiaus sapnas. Bažnyčios nesėkmė ir net negalia vykdyti savo mokslą kasdienoje yra be abejo skaudus dalykas ir net krikščionijos gėda. Tačiau ar tai nėra ta pati tragika, dėl kurios skundėsi jau šventas Paulius, kalbėdamas apie žmoguje gyvenantį piktumą, padarantį jį nuodėmės įstatymų be laisvių? Ar šiandienos šuolis į degančius dienos klausimus - revoliuciją, rasių lygybę, turto padalyjimą, taiką - neatrodys po kurio laiko kaip tokios pat krikščionių, kaip tokios pat krikščionių klaidos, kokiamis dabar yra laikomi prieimimas Konstantino bažnyčiai suteiktų išimtinių teisių bažnytinės valstybės įsteigimas, kryžiaus karai, inkvizicija, vergyjos pakanta, kapitalizmo glostimas ir kitos praeities paikybės. Kritiškai svarstant, sunku revoliucijos teologijoje rasti daugiau išminties negu karo teologijoje. Bažnyčia visada yra taikiusis prie istorijos reikalų. Dėja istorija yra valdoma nuo ano nuodėmės įstatymo, paveršiančio ir bažnytinius prisitaikymus, dažna nuolaida nuodėmingai būsinai. Šiuo atžvilgiu dabartis nėra niekiek šviesesnė negu praeitis. Net ir naujausias atsakymas suverčia skaltę už Dievo mirtį būties sampratai – krikščionybės pasisavintai iš, graiki, iš graikiškosios filosofijos yra didžiulis nesusipratimas. Pagal šį atsakymą bažnyčios tėvai bei pirmieji bažnyčios susirinkimai apvilkė krikščioniškasias tiesas graikiškosiomis savokomis. Jie prisėmė graikiškąją būties savoką, neturinčią savyje asmeninių prado ir todėl supratė Dievą kaip priežasčių priežastį. priežastį kaip būtybių būtybė, kaip pirmąjį viso ko judintoje, bet ne kaip dvasios jėga. Veikiančia istorijoje ir ne kaip žmogaus tų krikščioniškasis dievas virtės filosofų dievų, nustodamas būti Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Skirtumas, kurį pabrėžė Paskalis, pakartojo Šeleris ir kuri šiandien vaidenasi naujojoje teologijoje – tiek katalikų, tiek protestantų. Ši Dievo samprata kilusi iš graikiškosios būties sampratos, kaip tik ir buvusi Dievo mirtis. Todėl dabar reikia išsivaduoti iš graikiškosios sampratos ir grįžti prie šventraščio sampratos – kurie būtis yra asmeninė ir kurie Dievas yra jėga bei veiksma, veikimas. Dabar net mėginama iš santykio vieno žmogaus aš su kitų žmogumi tu įrodyti Dievo buvimą. Kelias į Dievą einas ne, ne iš būties apskritai, ne iš asmens vidaus, bet iš žmogiškojo sambuvio. Nors šitoks Dievo mirties aiškinimas šiandien ir yra gana madinis, jis mūsų neįtikina dėl keleto priežasčių. Visų pirma, jame slypi gal ir nesąmoninga pastanga atjungti teologiją nuo filosofijos, tarsi tikėjimas į dieviškai apreiškimą galėtų vykti tuščioje erdvėje. Šiuo atžvilgiu Berdiaevas teisingai pastebi, kad teologijos nepriklausomos nuo filosofijos niekada nebuvo ir negali būti. Teologija juk nėra prieškimas. Ji yra tik žmogiškosios minties atoveikis aprieškimui. Ir šis atoveikis visada priklauso nuo tam tikrų filosofinės minties kategorijų. Todėl, kai Evangelija atėjo, Į anuo metu graikiškai pasaulį į tučtą jau susidūrė su graikiškąja filosofija ir graikiškųjų, krikščio, ir graikiškųjų krikščionių atoveikis dieviškajam apreiškimui Kristuje galėjo būti tik graikiškas. Kaip kad išrinktosios tautos atoveikis viešpatės sandorai – su Abraomu buvo izraeliti, izraelitiškas. Ir šiuo atžvilgiu teisus yra Berdiaevas, kuris gindamas bažnyčios tėvus nuo minėto priekaišto. Jį metė jau Florovskis daugiau nei prieš 30 metų. Sako, kad bažnyčios mokytojai naudojasi graikiškosios filosofijos savokomis, todėl kad tai buvo vienintelė ano meto filosofija. Dar daugiau, ji buvo ano meto žmogiškojo mąstymo viršūnė. Ir bažnyčios tėvai negalėjo praeiti pro šią filosofiją tylomis, nenorėdami paversti visuotinės bažnyčios užkampio sektą, kalbančią tik Izraelio kultūros erdvėje išaugusiems žmonėms betgi mastas, kurį bažnyčios tėvai teikia prisimdami graikiškosios filosofijos savokas, buvo ne pati ši filosofija, o krikščioniškasis apreiškimas. Nesusipratimas juk yra kalbėti apie graikiškąją filosofiją, tarsi kokį vienalytį padarą. Ji buvo ypač pirmaisiais krikščionybės amžiais nepaprastai daug dauginga. Ir ne kiekviena jos srovė pasirodė esanti pajėgi būti žmogiškosios minties atoveikiu, dieviškajam apreiškimui Kristuje. Net Platonas ir Aristotelis nebuvo nei bažnyčios tėvų, nei vėlesnių scholastinės filosofijos atstovų priimti jų visumoje. Ir čia buvo padaryta didžiulė atranka, net sužalojančių mąstytojų pagrindinės idėjas. Nei platonizmas patristikoje, nei aristotelizmas skolastikoje nėra autentiški. Jie yra sukrikščioninti, vadinasi, pertvarkyti taip, kaip reikalauja krikščionybės įveikiai bei tiesos. Todėl dabartinis priekaištas esą krikš... graikiškoji filosofija iškreipusi krikščioniškąją dvasę arba bent ją suskurdinusi, galioja visiškai priešinga prasme. Negraikiškoji filosofija suskurdino krikščionybę, o greičiau krikščionybė suskurdino graikiškąją filosofiją, nes ją naudoja tik tiek, kiek reikalavo apreiškimas o kad ši filosofija apreiškimo paslapčių nepaėgė tolygiai išreikšti, yra visiškai nenustabu, nes to neišreiškia jokia filosofija. Kaltinti dėl to graikiškąją filosofiją, e, vadinant jos būties sampratą Dievo mirtimi, kaip tai šiandien Europoje daroma, reiškia ne ką kitą, kaip šį kaltinimą išplėsti visai filosofijai, atmesti bet kokį gilesnį tikėjimo apmąstymą žmogaus protų ir pasinerti nepatikrintų svaičiojimų sritin. Galimas daiktas, kad skola, skolastinė teologija per daug pasitikėjo greikiškosios filosofijos gale ryšium su krikščionybės paslaptimis. Tačiau ar ne tą pačią klaidą šiandien daro katalikų teologija? Skolastikos vietoje pirždama transcendentalinė Karlas Raneris ir protestantų teologija, pasirinkdama egzistencialinę Bultmanas filosofiją. Ar šios filosofinės srovės bus pajėgesnis apreiškimą tolygiau išreikšti, Šiandien niekas pasakyti negali. Šiandien, kaip ir anksčiau, viena tik aišku, kad ne kiekviena, filoso kad ne kiekviena filosofija yra tinkama būti protinė krikščioniškojo apreiškimo lytimi. Todėl skirti dvasias yra dabar lygiai toks pats svarbus uždavinys kaip ir visados. Giliausia atsakymai į tai, kokiu veiksmu žmogus Dievą numarino, yra davęs Heideggeris savo studijoje Nyčias žodžiai Dievas myrė. Jo atsakymas skamba šitaip. Dievas mirė tą akimirką, kai buvo paskeltas aukščiausia kai buvo paskelbtas aukščiausia vertybė. Paskutinis smūgis Dievui ir antjusliniam pasauliui, sako Heideggeris, glūdi tame, kad Dievas būtybių būtys buvo nužemintas į aukščiausią vertybę. Netai buvo smarkiausias smūgis Dievui, kad jis buvo laikomas nepažįstamu, kad jo buvimas buvo skelbiamas neįrodomu, bet tai, kad Dievas pripažintas tikrai esančių buvo pakeltas į aukščiausios vertybės rangą. Pirmų požiūrių atrodo, kad šis teiginys esas prieštaravimas. Juk kaip gali, išaukštinim, juk kaip gali išaukštinimas virsti pažeminimu. Tai suprato ir pats Heideggeris klausdamas, argi galima ką nors dar labiau pagerbti, negu pakeliant jį pačios vertybės rangą. Tačiau šitoks pagerbimas Dievo atžvilgiu yra apgaulus. Tik paviršium žiūrint galima Dievo paskelbimą aukščiausią vertybę laikyti jo išaukštinimu. Esmėje, tačiau tai yra jo pažeminimas. Haidegeris vadina jį net didžiausių pikdžodžiavimų. Kodėl? Dievo paskelbimas aukščiausia vietybė slepia savyje du vieno ir to paties dalyko atžvilgių. Dievo pajungimas žmogui ir žmogaus iškilimą viršum Dievo. Kol Dievas yra suprantamas kaip būtis, tol jis pasilieka nuo žmogaus nepriklausomas. Nes žmogus nėra būties viešpats kaip teisingai pastebi Heidegeris. Jei būtis yra, žmogui telieka tarti taip. Jei būties nėra, jis te tai gali tarti ne. Nei būties, nei nebūties atžvilgių žmogus neturi jokios galios, net ir savo mąstymu, nes ir šis seka būtimi, o ne atvirkščiai. Štai kodėl kiekviena Dievo kaip būties samprata nusikliai išvystyta lygi galo, baigėsi jo garbinimu, vadinasi žmogaus pasilenkimu prieš Dievą. Viskas betgi apsiverčia aukštinkojomis, jei Dievas yra suprantamas kaip vertybė. Būtybė, būtis yra savyje ir savo. Tuo tarpu vertybė savyje ir savo yra nesąmonė. Vertybė visada yra arba kam nors, arba kieno nors. Keista pastanga, kaip ją vadina Heideggeris, atskleisti kažkokią nuo būties nepriklausomą vertybių karalystę. Yra nesusipratimas. Bebūtė vertybė yra taip lygiai negalima, kaip ir beverti būtybė. Jei ta Dievas yra vertybė, tegu ir aukščiausia, tai jis irgi yra vertybė, kam nors arba kieno nors. Ką šiuo atveju yra tasai kas nors? Nekas kitas žinoma kaip žmogus. Kitaip tariant, Dievas kaip vertybė virsta žmogaus reikalu. Jis esti įtraukiamas į žmogaus rytį. Jis yra ne savo ir ne savyje, bet žmogui ir žmoguje. Nes kiekvienas vertinimas, net jeigu vertinama ir teigiamai, yra susubjektyvinimas. Tai reiškia, Dievas yra man ir jis yra ir jis tik tiek yra, kiek jis man yra, kiek jis yra man vertas nes kai kainojant ką nors kaip vertybę, įvertintas jis lieka tik kaip žmogaus kainojimo objektas, nustodamas būti nepriklausomas nuo vertinamojo sprendimo. Dievas kaip būtis esti šiuo atveju pajungiamas žmogui kaip šiojo vertybė, būtent kaip objektas jo norų bei troškimų, jo siekių, jo veiklos. Be abejo, Dievas toks ir yra. Krikščioniškoji Dievo kaip išganytojo samprata išreiškia tai visų svorių. Tačiau visa tai yra tikra tik tuo atveju, jei Dievas iš viso yra. Kitaip sakant, Dievas yra vertybė tik todėl, kad jis yra būtis, o ne atvirkščiai. Tik mąstant Dievą, kaip būti galima prieiti prie jo ir kaip žmogaus buvimo prasmės ar žmogiškosios širdies. Anos augustiniškos, augustiniškosios kor in, inkvietum patenkinimu. Priešingas kelias baigėsi Dievo mirtimi. Pastumti į šalį Dievą kaip būti, šiandien taip mm, nemėgstama filosofų dievą, o susitelkti aplinkui į jį kaip vertybę. Šiandien taip e, madinį, šiandien taip ma, e, mad, e, madinį Abraomo bei Izaoko dievą. Reiškia išleisti iš akių jo esmę ir tuo pačiu paversti į žmogaus reikalų, tarsi šiam reikalui Dievas ir te būtų. Tai reiškia ontologinį Dievo klausimą pažeminti ir į antropologinį klausimą. Ir tuo būdu jį paskandinti bendrame žmogaus klausime. Štai kodėl marksistai šiandien ir pabrėžia, kad kalbėti apie Dievą reiškia kalbėti apie mūsų Dievo savoką. O pokalbis apie žmogiškąją Dievo savoką – iš tikro yra pokalbis apie patį žmogų. Dievas kaip vertybė esti su lėdinamas su žmogumi, nes juk jo vertybė jis ir yra. Tuo tad ir baigėsi Dievo kaip vertybės samprata, žiūrinti ją iš Dievo pusės. Dievas nustoja buvęs kaip būtis. Žiūrint į šią sampratą iš žmogaus pusės, išeina į aikštėn jo pastangą pakilti viršum Dievo. Pastang, e, pastanga gal ne visada samoninga, bet neišvengiamai glūdinti šios sampratos pagrinduose. Vertinis sprendimas juk visada yra kartu ir, aps, ir apsprendimas. Tai reiškia, ką nors vertindamas, žmogus virsta vertinamojo dalyko teisėjų. Jis kelbia ištarmę ir tuo būdu pasilieka viršum šio dalyko. Vertintojas juk stovi aukščiau negu vertinamasis, nes tik iš šios aukštesnės plotmės jis ten gali tarti, kas yra vertybė, o kas ne. To vertinis sprendimas ir skiriasi nuo būtinio sprendimo, kad šis pastarasis esti, kaip jau anksčiau minėta, visada būčiai palinktas ir todėl jos apspristas. Tiesa, kai kurie marksistai yra linkę net ir būtinį sprendimą suprasti kaip žmogaus viešpatavimą bei jo galios išraišką. Šį polinkį gražiai apibūdina, sakysime, Lugovskojus eilėraščių žvaigždė, kuriame prisipažįsta esas tik smėlio grūdelis žemės rutulio paviršiuje. Gal net tik smėlio grūdelio šešėlis, palygintas su žvaigždės likimu. Tačiau tuo, kad tave regiu, tuo, kad tave pažįstu, tuo, kad tave mastau, aš šiandien esu tavo valdovas. Bet tai tik Hegelio atoidžiai. Pačioje sovietų filosofijoje būtis stovi vis dėlto viršum sąmonės ir šią ją apsprendžia. Kai kas, kai ką vakaruose net yra sugundę vesti lygiagretę tarp marksistinio ir tomistinio realizmo. Kiekvienu atveju būtinis sprendimas nereiškia žmogaus galios būties atžvilgių. Išeinančios aikštin visų ryškumų, kaip tik vertinio sprendimo atžvilgių. Todėl Heideggeris teisingai sako, kad vertinti reiškia ne leisti būtybei būti, bet leisti jai galioti o kiek ir kaip būtimi galioja, tai apsprendžia pats žmogus. Čia tad ir glūdi pagrindas, kodėl Dievo paskelbimas aukščiausia vertybė yra jo nužudimas. Juk netai svarbu, kad žmogus Dievą teigiamai įvertina, bet tai, kad jis jį iš viso vertina, pasidarydamas jo teisėjų ir nustatydamas, kad jis vertas ir kiek jis vertas. Žmogus aps, nusprendžia, kad Dievas galioja. Betgi Dievas, kuris žmogaus sprendimų galioja ar negalioja, yra nebe Dievas. Jeigu šiandien primiktinai kartojama, esai rodytas Dievas yra nebe Dievas, nes egzistuojas žmogaus malonė, tai tuo labiau šitai tinka galiojančiam Dievui. Dievas galioja tik tai žmogaus sprendimu. Bet kaip tik šiuo sprendimu žmogus ir pasilieka viršum Dievo. Dievo vertinimas yra ne tik jo įtraukimas į žmogiškąją plotmę, bet sikiu ir žmogaus viršenybės pabrėžimas. Vertinis sprendimas Dievo atveju yra, krikščioniškai kalbant, ana pirmykštė liuciferiška nuodėmė, kai kūrinys mėgina pakilti viršum kurėjo. Štai kodėl Heideggeris Dievo vertinimą ir vadina piktą žodžiavimu, stebėdamasis kad jis ištarė ne šalia stovintieji, kurie į Dievą netiki, bet tikintieji ir jų teologai. Mąstymas e, vertybėmis pasirodė esas tikrai radikalus žudimas, nes šiam mąstymui būtis galioja tik kaip vertybė. Vakarų istorijos linktis – kaip tik ir ėjo šitokios mąstymo pakaitos kryptimi. Dievas kaip būtis virto aukščiausia vertybė. Žmogus tarėsi esas Dievo reikalingas savo gyvenimo prasme bei laimiai, savai baigtybei, saviems smūgiams bei kančioms, net savai geroviai bei sveikatai. Kaip gamta, kaip gamta patenkinta, e, kaip gamta patenkina medžiaginius žmogaus reikalavimus ir todėl yra jam reikalinga, nors ir ne visados drauginga. Taip Dievas turės patenkinti dvasinius jo reikalus. Nors ir ne, vi, nors ir ne visados patogių būdų, reikalaudamas paklusti, susivaldyti, daug ko atsisakyti ir taip toliau. Vertinis Dievo mąstymas sutiko su šiais nepatogumais, nes žmogui Dievo reikia. Todėl jis Dievo buvimo ne tik nenegė, bet laikė jį savaime aiškių, kadangi atsiskleidžiančių kaip tik aname žmogaus reikalingume. Dievo troškulys arba nerimas Dievo nurodas savaime ir jo buvimą. Protiniai Dievo buvimo įrodymai, kuriais taip didžiavosi viduramžiai, mąstė Dievą kaip būti, vertiniam Dievo mąstymui, atrodė esą neprasmingi, nes neatskleidžia Dievo kaip žmogaus reikalo. Kas man rūpi, anasai uh, e, ar, aristotelinis pirmasis judintojas. Mastamas kaip būtys Dievas juk būna anapus žmogaus ir todėl darosi šiam neįdomus. Pagal Dievo iš naujųjų dabarties teologų. Pa, pagal vieno iš naujųjų dabarties teologų. Grina objektyvinė. Grina objektyvybė, neliečianti manos egzistencijos, man visiškai nerūpi. Todėl atrodė, kad vertinis Dievo mąstymas šią gryną objektyvybę Dievo atžvilgiu kaip tik ir pergalėjo, sujungdamas Dievą su žmogumi tuo, kad jį padarė šiojo vertybę. Atrodė, kad čia, kad čia atsiveria naujas kelias gilesniam žmogaus santykiui su Dievu, negu kad buvo seniau kai Dievas buvo mastamas kaip būtys. Šis kelias nemetamas ir šiandien. Jo mėginama dabar eiti net sparčiau, ontologinį Dievo klausimą vis labiau paverčiant antropologiniu klausimu. Vadinasi, Dievą kaip būti savyje, vis labiau suvinant į Dievą kaip žmogaus gyvenimo bei veiklos prasme. Paviršim žiūrint, šis kelias atrodo tiesus ir lygus, jo eiti lengva ir net gražu. Esmėje, tačiau jis yra klystkelis. Tai atskleidė teoriškai Heideggeris, laikydamas vertinį Dievo mąstymą jo nužudimu žmogaus sąmonėje. O praktiškai komunizmas, paskelbdamas Dievą nevertybę, ir kovodamas su šią nevertybę visose gyvenimo sritise. Dievas kaip nevertybė komunizme. Vertinio mąstymo apgaulė Dievo atveju gražiai parodo vienas būdingas prancūzų filosofo komunisto Garaudy posakis. Mano troškulys neįrodo šaltinio. Tai reiškia, tarp to, kad man Dievo reikia ir jo buvimo, nėra jokio būtinio ryšio. Kaip žmogus nutrokšta smėlio dykumose, jei ten vandens nėra, taip lygiai jis sunyksta savoje, savoje egzistencijoje, jei Dievo nėra. Kaip netruškulys atidengia vandenį, o vandens buvimas patenkina troškulį, tai prasmės bei laimės iškojimas neatskleidžia Dievo, o priešingai. Dievas virsta prasme bei laimė tik tada, jeigu jis yra. Atvirkščias kelias, kurio mėgino ir tebe mėgina eiti vertinis mąstymas, paverčia Dievą ano klaidinančių dykumų reginių. Fata Morgana, kurį besivydamas žmogus kaip tik ir žūsta, nes atitrūksta nuo jį apsupančios tikrovės, slepiančios savyje, bent iš dalies jo ieškoma pagalba. Komunizmas kaip tik tuo ir didžiuojasi – esu atskleidęs Dievą kaip tokį klaidinantį reginį, apibūdindamas santyki su juo arba religiją kaip žmonių svaigalą, neleidžiantį pajausti žemiškojo buvimo naštos ir todėl trukdantį šią naštą nusikratyti arba ją bent žemiau pasilengvinti. Dievas komunizme yra nevertybė. Jis nesas žmogui reikalingas. Priešingai, jis esas kensmingas. Lygiai kaip Anasai Fata Morgana keleivių dykumose. Jei šis leidžiasi jo grožio suviliojamas ir ieško jame pavėsio nuo saulės kaitros. Komunizmas aiškiai bei atvirai skelbia, mums ateistams nieko nėra pažadėta ir niekas mūsų nelaukia ateitin žvelgia tik ateistai, tiek tikintieji. Tačiau tikinčiųjų ateitis atsirėmė į Dievo paž pažadą ir išsipildo Dievoje. Dievas tarsi laukia tikinčiųjų, žygiojančių istorijos keliu. Tuo tarpu ateistų ateitis atsirėmė tik į jos pačius ir išsipildo tik jų vienų darbuose ateistų ateitis yra tuščia būties atžvilgių. Jų niekas ten nelaukia ir nepasitinka, nes senoje laiko tuštybėje nėra nieko, kas galėtų laukti bei pasitikti. Visa, kas šiame tuščiame akiratyje tartum pasirodo, komunistai laiko Fata Morgana ir įspėja žmonės šio klaidinančių reginių nesekti nes tai esanti apgaulė, kaip žmogaus troškulio susiklostimas masinančių vaizdų. Dievo paskelbimas nevertybė yra be abejo didžiulis lūžis bei griežtas posūkis, palyginus jį su ankstesnių Dievo paskelbimų aukščiausia vertybė, kurioje telpa tiek žmogaus laimė, tiek jo gyvenimo prasmė. Ir vis dėlto abu šie sprendimai yra kilę iš vieno ir to paties šaltinio, būtent iš žmogaus ryšto Dievo vertinti. Juk jeigu jau žmogus įmasi Dievą vertinti, manydamas turys į tai teisės ir galios, tai jis privalo į visų pirma kritiškai vertinti. Jis privalo visų pirma paklausti, pasiklausti ar iš tikro Dievas yra vertybė ir kodėl jis galės, galės būti vertybė. Jis privalo pateikti savo sprendimų pagrindą. Kiekvienas tačiau žmogaus pateiktas pagrindas gali ir turi būti savo raštu kritiškai pasvertas. Tai ypač reikalinga Dievo atveju, nes religijų istorijoje esama tiek daug ir tokių įvairių Dievo sampratų, jog abejonė ar kritika čia labai savo vietoje. Tai tinka ir vertiniam sprendimui. Esą Dievas yra aukščiausia vertybė. Ir šis sprendimas privalo būti kritiškai apsvarstytas. Kritiškas betgi svarstymas nebūtinai turi baigtis teigiamai. Jis gali baigtis ir neigiamai pateikti pagrindai gali pasirodyti arba klaidingi, arba nepakankami. Mažo to kritinis svarstymas gali prieiti visiškai priešingos išvados. Dievas kaip aukščiausia vertybė gali virsti nevertybė. Komunizme kaip tik tai ir yra įvykę. Religijos pavadinimas žmonių svaigulių, kurį Marksas pasiemė iš vokiečių poeto Heinis ir yra šio vertinio mąstymo pakraipa. Tačiau ji kyla iš to paties nusistatymo, būtent mąstyti Dievą ne kaip esantį, bet kaip galiojantį. Šitaip Dievą mastant galima prieiti išvados, kad Jis man galioja, nes yra aukščiausia vertybė. Bet galima prieiti Taip, taip pat išvados, kad jis man negalioja, nes yra nevertimė. Ir toliau. Jeigu Dievo reikalingume žmogui savaime atsiskleidžia jo buvimas, tai jo nereikalingume taip pat savaime atsiskleidžia jo nebuvimas. Jeigu galiojantis Dievas tuo pačiu yra, tai negaliojančio Dievo tuo pačiu nėra logika pasilieka ta pati. Vis tiek ar mąstysime Dievą kaip vertybę, ar kaip nevertybę, nes kiekvienu atveju žmogus Dievą vertina, pakildamas viršum jo kaip teisėjas. Dievo ne kaip būties, o kaip vertybės mąstymas vedė tad vakarus nusekliai ir net būtinai į komunistinį ir net būtinai komunistinį ateizmą, virtusi viso ateistinio sąžio atbaigą bei viršūnę. Nes paskelbti, e, paskelbti Dievo nevertybę yra paskutinis smūgis, užbaigęs Dievo merdėjimą žmogaus sąmonėje. Šį smūgį komunizmas paverčia visuotiniu tą prasme, kad nedaro skirtumo tarp mokytų ir nemokytų žmonių kaip elgėsi apšvitos ateizmas, sekdamas Giote posakiu, kas turi meno bei mokslo, turi ir religiją. Kam stinga meno bei mokslo, tie turie religiją. Tai reiškia menas bei mokslas, kitaip tariant, išsilavinimas atstoja religiją, išsilavinusiems į esantį nereikalingą. Kam tačiau išsilavinimo trūksta, kas meno bei mokslo neturi, tam religija gali būti naudinga ir net reikalinga. Šiuo atžvilgiu apšvietos ir net XIX amžiaus ateizmas religijai dar pripažino tam tikros vertės liaudės atžvilgių. Iš čia ir kilo Anasai garsusis Voltero posakis – kad jei Dievo nebūtų, reiktų jį išrasti. Nes be jo minė negalėtų tinkamai tvarkyti savo gyvenimo bei elgesio. Tuo tarpu komunizmas šitokio skirtumo nebežino. Jeigu Dievas yra nevertybė, tai jis yra nevertybė visiems, tiek liaudžiai, tiek mokyti, mokytisiems. Dar daugiau, liaudžiai šį nevertybę yra net kenksmingesnė negu mokytis jiems. Nes ji, kaip minėta, atitraukia paprastų žmonių dėmesį nuo sunkios bei skurdžios jų būties, užliuliuodama juos anapusinių gyvenimų pažadais. Todėl jau pats Marksas neigia religiją ne tik jos esmėje, kurio žmogus užuot radęs kažką aukštesnį, randa tik save patį. Bet ir jos apraiškose net ten, kur jį sukyla prieš išnaudotojus vargolių vardų. Kaip tai matyti Markso bei Engelsio nusistatymė vadinamojo tikrojo socializmo atžvilgių, kuris anu metu, remdamasis Evangeliją, mėgino spręsti socialinį klausimą artimo meilės, o ne jėgos pagrindu. Aplinkraščių prieš Kriegę Marksas Engelsas, Wolfas, Seileris ir kiti vokiečių komunistai griežtai neigė tikrojo socializmų sąjūdį kaip darantį gėdos komunistų partijai tiek Europoje, tiek Amerikoje ir kelinti maišaties tarp darbininkų, kadangi šis sąjūdis šaukėsi kovą su skriaudomis ved, vedamas netikro skurdo, apkartintos bei smagu reujančią vaizduotę. Tai, tai yra religija, išpaikintos širdies. Ir todėl manas galis komunizmą kaip pasaulinį revoliucijos sąjūdį suversti į porą žodžių – meilė neapykanta. Tuo pačiu revoliucinis visų šalių proletariatų sąjūdis sumenkėja lygi paprasto maišto ir netenkia greunančios galios, juk iš religinio taško žiūrint atsakymas į visus tikrus klausimus gali būti duotas tik perdėtais ir bet kokią prasme aptem, aptemdančiais vaizdais, bei keletą parašmatnių etikėčių, kaip žmonija, žmoniškumas, rūšys, paverčiant tuo būdu kiekvieną tikrą veiksmą išsvajotą frazę. Tikrojo socializmo mėginimas padaryti Evangeliją pagrindu socialiniam klausimui spręsti esas apgaulė tiek pačių šio sąjūdžio šalininkų, tiek darbininkų, į kurios sąjūdis kreipėsi. Tai tinka, pasak Markso bei Engelso, drąsiems vienuoliams, bet nenarsiems vyrams, ypač kovos metu. Jeigu tikrojo socializmo šalininkai skelbia, esą priklausa žmonijai, o ne savam skurdėjvai aš, tai belieka, pašėpė Marksas, kad šie drąsūs vienuoliai iškastruotų savo skurdėjvą aš ir tuo būdu įrodytų, kad žmonija ir be jų gali daugintis. Markso pašaipos prasme yra aiški. Komunizmas esą pajėgus pertvarkyti pasaulį ir be Evangelijos. Evangelija ir komunizmas nesa bendrininkai kovoje už vargolių teisės. Komunizmas esas vienintelis, kuris šios teisės tikrai gynas. Šitas šiandien dėja beveik pamirštas arba bent nepaisamas komunizmo nusistatymas atskleidžia ne tik pagrindinį jo santykį su religija, bet meta šviesos ir visoms toms religinėms pastangoms, kurioms mėgina dėti, kurios mėgina dėtis su komunistais kovai už teisingesnį žmonijos ateitį. Visų šių pastangų laukia ir komunizmo pusės lygiai toks pat atsakymas, kokį patyrė ir XIX amžiaus viduryje plitęs tikrasis socializmas savo idėjomis buvęs nuostabiai panašus į dabartinę politinę teologiją. Net jeigu komunistai kurį laiką įeitų ranka rankon su dabartiniais drąsiais vienuoliais, tai pasiūlymas išsikastruoti nebūtų pamirštas ne šiuo atveju. Juk Marksas komunistų partijos manifeste aiškiai skelbia, kad komunistai visur remia kiekvieną revoliucinį sąjūdį prieš esančią visuomeninę bei politinę santvarką. Tačiau sikių pabrėžia, kad nuvertus šią santvarką tučtojo prasideda kova prieš pačią buržuaziją. Buržuazija kaip klasė turinti būti sunaikinta – net jeigu ji arba jos dalis ir prisidėtų prie komunistų kovai su monarchija arba su, ka, su kapitalistais bei monopolistais. Nes komunizmas, pasak Markso, siekęs ne tik tiesioginių darbininkų klasės tikslų, bet atstovaujas ir ateičiai, todėl negalis leisti, kad ši ateitis būtų sukurta ji tokia kaip komunistinė. Kitaip sakant, komunistinė revoliucija visada atsigrėžia prieš savo bendrininkus, jei šie nenori virsti komunistais. Tai Marksas yra pabrėžęs labai aiškiai bei atvirai. Ir tai komunistai yra įvykti, kur tik su jais ėjo kitokie nusistatymų grupės ypač turinčios religinio pobūdžio. Iš to paties neigiamo Dievo bei santykio su juo vertinimo kyla galop ir komunistinio ateizmo kovingumas. Taip pat atskleidžias šį ateizmą kaip bendro ateistinio sąjūdžio atbaidą. Nuo vakarų ateizmas yra gana senas. Jo pradmenų, kaip sakyta, galime rasti jau graikų sofistikoje. Vis dėlto jis yra buvęs gana pakantus tikinčiųjų atžvilgių. Jis neigia, neigia Dievą, tačiau vargu ar kovoja su tikėjimu. Į. Išskyrus bažnyčios išjungimą iš valstybinio gyvenimo sąrangos, tikėjimo praiškos vakaruose – nebuvo persikėjimas. Tikėjimo apraškos vakaruose nebuvo persikėjimas. Demokratinė daugelio šalių santvarka paprasčiausiai neleido slėgti piliečių dėl jų religinių įsitikinimų. Todėl netikėjimas vakaruose buvo tiesa ateizmas, bet jis neišsivystė lygi antiteizmo. Komunistinis ateizmas ir šiuo atžvilgiu atbaigė vakarų ateistinį sąjūdį. Nes komunizme, kaip pastebėjo jau popiežiaus Pijus XI savo enciklikoje Divinė Redemptoris 1937 metais, pirmas iki žmonijos gyvenime matome vedamą šaltai apgalvotą ir stropiai paruoštą kovą prieš visą, kas vadinama Dievu komunistinis ateizmas iš pat pradžios pasiskelbė kaip antiteizmas, vadinasi kaip kova ne su pačiu dievu, bet tai būtų neprasminga, nes tai būtų neprasminga, jeigu jis yra ir jokinga, jeigu jo nėra, bet su religija, Jau pats Marksas sukūrė teiginį, virtusi rodiklė visam komunistinio sąjūdžio elgesiui su religija. Religijos kritika yra kiekvienos kritikos prielaida. Tai skamba be abejo dar gana atitrauktai, tačiau atsiminant, kad komunizme teorija eina sikiu su praktika, Dar daugiau, kad teorija čia iš praktikos kyla ir praktikoje pasitvirtina, religijos kritika komunistinėje praktikoje reiškia jos gniaužimą, gniaužimą bei persikėjimą. Todėl Leninas aiškiai reikalavo kovos su religija. Mums reikia kovoti su religija. Tai kiekvieno materializmo, nusikliai tad ir marksizmo apicelė. Šis reikalavimas kaip taisyklė yra pasilikęs lygi pat šios dienos. Jis pabrė, pabrėžiamas net ir tų, kurie dalyvauja dabarties pokalbiuose tarp krikščionių ir marksistų. Tiesa, komunistinė valstybė žiūri į religiją kaip į privatinį reikalą ir laidoja religinių kultų veiksmų laisvę, kaip tai skelbia dabartinė Sovietų Sąjungos konstitucija komunistinei partijai, betgi religija yra, kaip tai pabrėžė jau pats Leninas, anaip tol neprivatinis reikalas. Tai reikalas, kurį partija laiko netikrų ir todėl kenksmingų bet kuriam valstybės piliečiui. Užtat partija kovoja su religija visur, kur tik įmanoma. Kadangi tačiau komunistinė partija apsprendžia komunistinę valstybę, duodama jai turinį ir nustatydama jai linkmę, tai religijos akanta iš valstybės pusės virsta grinai forma, formalinė, neturinčia praktikoje jokios reikšmės. Praktikoje komunistinis ateizmas reiškiasi visados kaip kovinga, kovingasis antiteizmas visose dvasinių gyvenimų srityse šeimoje, mokykloje, moksle, mene, literatūroje ir ypač filosofijoje. Ir tai visai nuseklu. Juk jei žmogus vertindamas Dievą randa, kad jis yra nevertybė ir kad santykis su šia nevertybė yra visos žmogiškosios būsenos iškreipimas, tai reikia su šiuo iškreipimu kovoti mėginant prablaivinti piliečių sąmonę, vis tiek ar jis partijai priklaustų ar ne. Dievo bei religijos samprata savaime veda į šios sampratos taikymą. Visiems ir nusikliai į kovą su ana visiems ir nusikliai į kovą su ana nevertybė. Jeigu dabar grįžtume prie pradžioje keltų klausimų, kame glūdė ateistinė vakarų sąjūdžio esmė ir kokiu būdu komunistinis ateizmas virsta aukščiausias šio sąjūdžio litinį, galėtume į tai šitaip atsakyti. Ateist, pirma, ateistinė vakarų sąjūdžio esmė glūdi Dievo ne kaip būties, o kaip vertybės mąstymė bei išgyvenime nes Dievą vertindamas žmogus pasilieka viršum jo ir tuo nužemina jį lygi savo paties reikalo. Antra, šį Dievo vertinimą komunizmas pasuka neigiamą linkme, paskeldamas Dievo nevertybę ir suduoda tuo paskutinį smūgį religiniai sąmoniai. Trečia, Dievo bei santykio su juo arba religijos nevertingumą komunizmas išpečia visai visuomeniai, ypatingo dėmesio kreipdamas į liaudį, kuriai religija esanti net pavojingesnė negu mokytisiems. Ketvirta. Visuotinis religijos nevertingumas ir jos kenksmingumas savaime stumia komunizmą į atvirą kovą su bet kokiomis religinėmis apraiškomis visose gyvenimo srityse. Visą tai rodo, kad komunistinis ateizmas iš tikro yra išaugęs iš bendro ateistinio vakarų sąjūdžio. Tačiau savo nusiklomų bei griežtumų jis yra šį sąjūdį pralenkęs, virsdamas jo atbaigą bei viršūnę. Vakarų ateizmas buvo ir tebėra daugiau ar mažiau vidinis žmogaus nusistatymas. Tuo tarpu komunistinis ateizmas jau pralaužė šio nusistatymo sienas ir vis labiau virsta viešojo gyvenimo būdu, pasiglemžiančių net ir tuos, kurie savo viduje dar ir norėtų tikėti. Pradžioje minėtas istorinis ateizmas įsikūnija komunizme labai ryškiai tapdamas objektyvinę būseną ir tuo pasie, pasiekdamas aukščiausio laipsnio. Juk pralenkti netikėjimą virtusi visuomenės buvimo būdu jau nebegalima. Šią tad prasme sovietiniai mąstytojai ir kalba apie komunistinį ateizmą kaip aukščiausią ateizmo lytį bei viso ateistinio sąjūdžio apvainikavimu